Փոխվարշապետը շնորհավորել է անշարժ գույքի կադաստրի վարչության աշխատողներին։ Գյուղատնտեսական նոր տեխնիկայի ներկրումը Արցախի համար կարևոր խնդիր է։ Ինչպես են այսօր ապրում ցաղկաշատում։ Ռազմամարզական վարժարանում սկսվել են ընդունելության քննությունները։ Իհեճուկս Ադրբեջանի Արցախի մասին ճշմարտությունը հասնում է միջազգային հանրությանը։ Գիտակների հայկական թիմը գավաթ է նվաճել։ Հայաստանի դպրոցականները միջազգային օլիմպիադաներում արժանացել են մեդալների։ Լիբանանում անցկացվող միջազգային փառատոնը բացվել է Շարլ Ազնավուրի երգերով։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ մասը Արցախի հանրապետության փոխվարչապետ Արտուր Աղաբեկյանը այսօր հանդիպել է կառավարության աշխատակազմի անշարժգույքի կադաստրի վարչության աշխատակիցներին եւ շնորհավորել նրանց մասնագիտական տոնի, գեոդեզիստի եւ հողաշինարարի օրվա կապակցությամբ։ Արտուր Աղաբեկյանը կարևորել է գեոդեզիստների եւ հողաշինարարների աշխատանքը Արցախում տարածքային կառավարման եւ տնտեսության արդյունավետության բարձրացման գործում եւ նշել, որ այն համապատասխան օղակներում արժանանում է ճիշտ գնահատականի։ Փոխվարչապետը ողջունել է համակարգում իրականացվող բարեփոխումները եւ այն ծրագրերը, որոնք միտված են հատկապես շրջաններում գույքի գրանցմանն ու հողերի նշանակության որոշմանը։ Արթուր Աղաբեկյանը համոզմունք է հայտնել, որ վարչության աշխատակիցները նոր երանդով շարունակելու են կատարել իրենց պարտականությունները արդեն կառավարության աշխատակազմի ներքո եւ նոր հաջողություններ են գրանցելու ոլորտում։ Շնորհակալություն հայտնելով ոլորտի աշխատակիցների գործունեությունը բարձր գնահատելու համար կառավարության աշխատակազմի անշարժ գույքի կադաստրի վարչության պետ Մաքսիմ Ալեքսանյանը վստահեցրել է, որ բնակավարում սկսված եւ նշանակալի արդյունք ապահովող բարեփոխումները շարունակական են լինելու ժամանակակից կադաստրի համակարգ ստեղծելու ճանապարհին։ Հանդիպման ավարտին գեոդեզիայի եւ հողաշինարարի օրվա արդիվ համակարգի մի խումբ աշխատակիցներ ապարգևատրվել են նվերներով։ Գյուղատնտեսական նոր տեխնիկայի ներկրումը Արցախի համար կարևոր խնդիր է, թեմային անդրադարձել է Բելա Լալայանը։ Հանրապետության գյուղտեխնիկայի պարկն այս տարի համալրվել է գերմանական կոմբայների խմբականակով, որոնք արդեն լիզինգային պայմաններով տրամադրվել են հողօգտագործողին, տեղեկացնում է գյուղը եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն Աշոտ Բախշյանը ներընկրվել եւ լիզինգային կարգով տրամադրվել օգտագործողներին։ Դրանք մասնակցել են բոլորը բերքահավաքի աշխատանքներին։ Հիմնադրամի տնօրենը հավելում է, որ ներկրված տեխնիկան ամբողջությամբ չի լուծել տեխնիկայի պահանջի հարցը։ Գյուղտեխնիկա ներկրելու ու լիզինգով այն տրամադրելու քաղաքականությունը շարունակական է լինելու կառավարության, ըստ այդմ նաև գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի համար։ Հիմնադրամի գործնեայության ամբողջ տարիների ընթացքում մոտ 5 միլիարդ դրամի գյուղտեխնիկա է ձեռք բերվել եւ ներկրվել եւ համապատասխանաբար կամ MTK-ներին եւ անհատ օգտագործողներին բաժանվել։ Նշենք, որ գյուտեխնիկայի բազան համալրված է ոչ միայն նոր տեխնիկայով, գործածության մեջ են 5 կոմբայները, որոնց հետ համեմատականում նոր գերմանական կոմբայների կատարած աշխատանքն ավելի թանկ է։ Եթե 1 հեկտարի հունձը նոր կոմբայնով գնահատվում է մոտ 27000 դրամ, ապա 5 կոմբայնով նույն գինը կազմում է 15000 դրամ, սակայն հողօգտագործողը նախապատվությունը տալիս է նոր տեխնիկային կատարած աշխատանքի որակից ու արդյունավետությունից ելնելով առաջին հերթին հանձմանը ժամանակային գործում է անկորուստ եւ ավելի է հզորությունը մեծ օրական մինչեւ 30-35 հեկտար հունձակատարում գերմանական տեխնիկան տարբերություն սովետականի 10-12-ի Բելալալայա այսօր Ստեփանակերտի Քրիստոֆոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում սկսվել են ընդունելության կնությունները, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Նախորդ տարիների համեմատ այս տարվա դիմորդների քանակը համեմատաբար քիչ է։ Այս մասին տեղեկացնում է ռազմամարզական վարժարանի պետ փոխգնդապետ Վահրամ Հակոբյանը։ Նախ ինչ այդ տեղեկացնում եմ, որ այս տարվա մեր 25 շրջանավարտները նախադեպություն չունեցող ցուցանիշ են ցուցաբերել 25 շրջանավարտներից 19-ը ստացել են սերտիֆիկատներ միասնական քննություններից 25-ից 24-ը դիմել են բարձրագույն ռազմավարությունական հաստատություններ ընդունվելու որից երկու հոգի կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի կողմից սպայական ծառայության հոսպիտալի են ճանաչվել մեկը զորակոչվել է ժանկետային ծառայության մյուսը դիմել է քաղաքացիական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն երկու հոգի դիմել են Երևանի մղթար հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետ ՀՀՏ ուղիղ 20 սաներ ընդունվել են բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններ, որից երկուսը Մարշալ Խամբերյանցյան անառազմա ավիացիոն ինստիտուտ, 7-ը ընդունվել են Վազգեն Սարգսյանյան ռազմական ինստիտուտը եւ 11-ը ընդունվել են Ռուսաստանի Դաշնության տարբեր բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններ։ Պետք է ես նշեմ, որ այս տարի դիմորդների քանակը քիչ է, պայմանավորված, որ 9-րդ դասարանը ավարտողները այն առաջին աշակերտներն են, որոնք 12-ամյա կրթության ռեֆորմի ժամանակ ոչ բոլոր ծնողներն են դիմել այդ ռիսկին իրենց երեխաներին 6 տարեկանում տանել դպրոց։ Դրա համար դիմորդների քանակը այս տարի բավականին նվազել է։ Դա միայն ռազմամարզական վարժարանի մասով չէ, դա այն ուսումնական հաստատությունների մասով է նաև, որոնք ընդունում են 9-ի բազայից եւ ավագ դպրոցի ծրագրով շարունակում են մասնագիտացված կրթությունը։ Ընդամենը ունենք մենք այս տարի 21 դիմորդ, ավարտել ենք արդեն ֆիզկուլտուրա առարկայի քննությունը, Ցուցանիշները բավականին բարձր են, անսպասելի էին։ Այսօր արդեն ավարտել ենք նաև հայոց լեզվի թելադրության քննությունը, կսպասենք արդյունքներին եւ օգոստոսի 6-ին անցկացնենք մաթեմատիկա առարկայի քննությունը, պայմանները եւս մեկ անգամ այդ ուսումնական վաշտի, քանի որ ունեցել ենք թողարկում եւ նոր կուրսը տեղակայվելու է նախորդ կուրսի զորանոցային պայմաններում, արդեն թարմացվում են, ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքները կատարվում են, մենք կհասցնենք այս աշխատանքները մինչեւ նրանց ՆԶՊ կատարելագործման դասընթացը։ Դեռևս միայն ֆիզկուլտուրա առարկայի մասով կարող եմ ասել, որ լավ է։ 6 հոգի ստացել են 10 բալ, 5 հոգի ստացել են 8 բալ, մնացածը 6 եւ 5 բալեր։ Դիմորդներից 15-ամյա Արտակ Պետրոսյանը ընտրել է ռազմական մասնագիտությունը եւ շարունակելու է հոր գործը։ Տվել եմ քնությունս ռազմական վարժան համար, քանի որ իմ հայրն էլ եղել է սպա ժամանակին, տանկիստ եղել եւ նույնպես ես ցանկանում եմ լինել հայրենիքի զինվոր, ցանկանում եմ դառնալ ապագա հետախույզ։ Ինձ թվում է նման զինվորներ հայրենիքին ավելի շատ են պետք, որպեսզի սահմանը միշտ ամուր լինի։ Ճիշտ է, սահմանը մի քիչ իրավիճակը այնքան էլ լավ չէ։ Եթե աստված չհասցե պատերազմ լինի, պետք է մենք էլ ինչպես որ կարող ենք աջակցել մեր հայրենիքին, ընկերներիս հետ միասին զենքը վերցնենք, քանի որ այն մեր հայրենիքն է, մեր պապերին է, այունով ժառանգացողը պետք է այունով պահել։ 15 տարիների գործնեության ընթացքում վարժարանի նպատակն է եղել ռազմահայրենասիրական գաղափարի շուրջ հավաքել պատանիներին, բանակը համալրելով այնպիսի սպաներով, ովքեր պատանեկությունից կճաշակեն զինվորական ծառայության առանձնահատկությունները։ Աննա Ղուկասյան այսօր Ասկերանի շրջանի ցաղկաշատը հանրապետության մյուս գյուղերից առանձնանում է իր յուրահատկությամբ։ Այստեղ են ծնվել Նիկոլ Դումանն ու Խանասորի Վարդանը, մարդիկ, ովքեր մեզ ներդրում են ունեցել 19-րդ դարի վերջի եւ 20-րդ դարի սկզբի հայ ազատագրական պայքարում։ Ինչպես է այսօր ապրում ցաղկաշացին, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Նախքին Ղշլախ անունը կրող գյուղը վերանվանվել եւ այժմ կոչվում է Ծաղկաշատ։ Ցավոք, երբեմնի աշխուժ գյուղից այսօր շատ քիչ բան է մնացել։ Մեզ հետ զրույցում նշեց Սաղկաշատի բնակչուհի Անահիտ Կասյանը։ Հիմնականում ծերացող գյուղ է, որովհետև ծնունդներ տարվա մեջ երևի 2 տարի մեկ, մեկ ծնունդ, երկու ծնունդ օրը մեզ համար բոլորիս համար տոն է լինում։ Եթե երեխա է ծնվում, գիտենք որ գյուղում մահվան դեպքերն ավելի շատ են, քան ծնունդները։ 80 բնակիչ ունեցող գյուղում հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է մարդիկ զբաղվում են անասնապահությամբ, աշխատանքի միակ աղբյուր անասնապահությունն է։ Գյուղի հիմնական ցավոտ խնդիրը ջրի հարցն է։ Ջրացանցը շատ վատթար վիճակում է եւ մանավանդ ամառային շրջանում ունենում ենք խնդիրներ, նույնիսկ մարդիկ չեն կարողանում այգեգործական աշխատանքներով զբաղվել կամ իրենց բանջարանոցները թեկուզ եւ միայն ընտանիքի սեփական հոգսերը հոգալու համար։ Գյուղը գազիֆիկացված է, ապահովված է անշարժ հեռախոսակապով։ Միջև գյուղամեջ ճանապարհներն ասֆալտապատված են։ Նախատեսվում է, որ ասֆալտապատումը կհասնի մինչև Նիկոլ Դումանի տուն թանգարան պարտվենում ենք, որ ունենք նշանավոր հայտնի անznավորություններ, պատմական դեմքեր, որոնք իրենց ներդրումն են ունեցել մեր հայրենիքի անկախության կերտման գործում եւ Նիկոլ Դումանի տուն թանգարանը, Խանասորի Վարդանը, բացի այդ նաեւ ունեցել ենք Ռև գյուղում էլի հայրենական մեծ պատերազմի հերոսներ, որոնցով մենք միշտ բարձեցել ենք։ Նշեցիք, որ բազում հերոսներ է տվել գյուղը, այ հետաքրքիր է գյուղի այսօրվա սերունդը, ինչպես է դաստիարակվում եւ զգում է այն գաղափարը, որ սա հերոսներ ծնող գյուղ է։ Կարող եմ ասել, որ հայրենասիրությունը հենց մեր արյան մեջ է եւ հենց այդ հայրենասիրության, այդ ազատապահծության զգացումը պահի տակ է արտնանում։ Դա յուրաքանչյուր արցախցու մեջ քնած մի զգացում է, որը կարող է պահի տակ արտնանալ եւ դրախցին ցանկացած գնով կարող է պահպանել իր հողը սեփական արյամբ ծրփագործել եւ մասունքի պես սուրբ պահել այդ միթից հողը, որի համար մենք բազում զոհեր ենք տվել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Իրադարձություններին Ադրբեջանի նյարդային եւ հիվանդագին արձագանքը խղճահարություն է առաջացնում։ Այս մասին հայտարարեց Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Արցախի հանրապետության կյանքի մասին գերմանական Deutsche Welle հեռուստարադիոընկերության ռեպորտաժի շուրջ Ադրբեջանի արտգոսնախարարության վրթովմունքը։ Հերթական անգամ սա ոչ թե արձագանք է իրադարձություններին, այլ իրականության հիվանդագին ընկալում։ Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ինտեգրման գործընթացը անխուսափելի է եւ այն շարունակվում է, ընդգծեց Դավիթ Բաբայանը։ Նա նաև նշեց, որ գերմանական նկարահանող խումբը Արցախ է եկել սեփական ցանկությամբ։ Ժամանեցին, քանի որ նրանց հետաքրքիր է ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղում կյանքի մասին իրականությունը, եւ որքան էլ Ադրբեջանը սպառնա, ինչպիսի նոտաններ կամ հաղորդագրություններ ուղարկի, չի հաջողվի խեղաթյուրել իրականությունը։ Բոլորին է պարզ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կայացած պետություն է, որը դեռևս ճանաչվածի կարգավիճակ չի ստացել աշխարհակաղակական խնդիրներից ելնելով։ Ադրբեջանի նյարդային արձագանքը մեզ չի հուզում, կարևոր է այն, որ ճշմարտությունը հասնում է միջազգային հանրությանը, ամփոփեց Դավիթ Բաբայանը։ Գիտակների հայկական ասոցիացիան ներկայացնող Նույիխ Թելսել Երևանյան թիմը հուլիսի 31-ից օգոստոսի 2-ը Բաթումում գիտակների ինտելեկտուալ խաղերի Սևծովյան բազգավաթի 4-րդ առաջնությունում Brain Arig մրցաշարում գավաթ է նվաճել։ Այս մասին տեղեկացնում են գիտակների հայկական ասոցիացիայից։ Առաջնության ընթացքում անցկացվել է նաև ինչ որտեղ երբ քոխաղը եւ այլ ինտելեկտուալ խաղեր։ Հայ գիտակ Ստեփան Սմբատյանը քոխաղը մրցաշարում դարձել է եզրափակչի մասնակից։ Աջարիայի մայրաքաղաքում ինտելեկտուալ խաղերին մասնակցում էին Հայաստանի, Վրաստանի, Գերմանիայի, Ադրբեջանի, Մոլդովայի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ուկրաինայի, Իսրայելի եւ Լատվիայի գիտակները։ Հայաստանը ներկայացված էր 8 թիմով։ 2014-ին Brain Ring ինտելեկտուալ հերոստախաղի աշխարհի փոխ չեմպիոն է դարձել հայաստանյան Երևան թիմը։ Brain Ring ինտելեկտուալ խաղը ստեղծվել է 1989-ին Օդեսայում։ Այն եթերը սկսել հերարձակվել 1990-ից, 2010-ին դարձել է TEF-ի 2010-ը ռուսական ազգային հերոստատեսային մրցույթի հաղթող լավագույն հերոստախաղ անվանակարգում։ Հայաստանի դպրոցականների հերթական հաջողություններն են արձանագրել միջազգային առարգայական օլիմպիադաներում։ Հայաստանի աշակերտական թիմը մասնակցելով Ջակարտայում Ինդոնեզիա աստղագիտության միջազգային օլիմպիադային նվաճել է 3 բրոնզե մեդալ եւ 2 գովասանագիր։ Հայաստանի թիմը ներկայացել էր 5 մասնակցով։ Օրեր առաջ Ղազախստանում անցկացված ինֆորմատիկայի միջազգային օլիմպիադայում հայ աշակերտները արժանացել են 3 բրոնզե մեդալների, 4 մասնակից աշակերտներից 3-ը մեդալակիր են դարձել։ Լիբանանում անցկացվող Բաթրունի միջազգային փառատոնը բացվել է աշխարհահռչակ Շարլ Ազնավուրի երգերով։ Համերգը սկսվելուց առաջ Ազնավուրը նախազգուշացրել է հանդիսատեսին իր վատացող տեսողության եւ լսողության ու գոյություն չունեցող հիշողության մասին։ Այնուհետև նա նստել է եւ սկսել երգել։ Ազնավուրի վերջին համերգը Լիբանանում տեղի է ունեցել 2012-ին Ջունիեի փառատոնին։ Շարլ Ազնավուրը օգոստոսի 28-ին համեր կտա Բելգիայում, որը նախատեսված է 450 հանդիսատեսի համար։ 90-ամյա երկիչը արդեն հայտարարել է, որ մտադիր է երկել մինչև 100-ամյակը։ Բաքու Թբիլիսի կարծ Էրզրում գազատարի թուրքական Սարի Ղամիշ գավառով անցնող հատվածում դեռևս անհայտ պատճառներով պայթուն է որոտացել։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Կարսի նահանգապետ Գյունայ Օզդեմիրը հայտնել է, որ դեռևս ուսումնասիրվում են պայթյունի պատճառները, իսկ ներկայում գազատարով բնական գազի հոսքը դադարեցված է։ դա օրերս պայթեցվել էին Քիրկուկ յումուրթալիկ նավթատար հողովակաշարը, որով Իրաքյան նավթը հոսում է Թուրքիա, ինչպես նաև Թուրքիայի ԱՂՌ Արարատ նահանգում մասիսի ստորոտով Իրանից Թուրքիա գազ փոխադրող հողովակաշարը։ Երկու պայթյունների պատասխանատու էին հայտարարվել երկրում ահաբեկչական համարվող քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալները։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ ամպամածություն առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 20-ից 24, ցերեկը 33-ից 38 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպարվեց։